Ijumaa inayokuja ambaye si mwananchi wa mji huu asije kuswali na sisi hapa Ijumaa na ambaye si katika asili yetu wala si katika rangi yetu na lugha yetu pia asije kuswali na sisi e, e, swala ya Ijumaa kuanzia Ijumaa inayokuja baada kuzungumza maneno haya <clears throat> halafu akawa geukia sasa wale waislamu waliokuwa pale msikitini wanasikiza na wakawa wameshtuka kama kama hivi nyinyi mlivyoshtuka akawauliza mnaonaje maneno haya yako sawa ama hayako sawa Asema bila shaka hakuna yote katika nyinyi hapa ambaye mnasikiza maneno haya au kuwa maneno haya yako sawa. Sasa maneno haya ya huyo Sheikh na ukitaka hii clip iko katika mitandao katika YouTube iko uh, maneno haya huyu shekhe yalikuwa ni utangulizi alikuwa ataka kuleta utangulizi mkubwa mzito kuhusu masala ya ukabila na masala ya watu kubaguana kwamba huyu atoka mji fulani na huyu atoka mji fulani eh, na huyu hapa ni mgeni na huyu ana rangi hii ila na rangi ile huyu azungumza lugha hii huyu asili yetu huyu si asili yetu sasa watu wanabagwana sasa anauliza mnaonaje lao tukitangaza maneno kama haya kwamba kuanzia basi Ijumaa ijayo misikiti pia iwe inakwenda kulingana na kabila inakwenda kulingana na na rangi na mambo kama haya bila shaka hakuna yoyote mwenye akili muislamu aweza kuona jambo hilo ni sawa hili litakuwa ni jambo kubwa la munkar asema samadamu twalikataa kwamba ni jambo la munkar kwa nini tulitie katika maisha yetu kwa nini tukiwa msikitini tunaamini kwamba sisi ni kitu kimoja lao tutasema msikiti huu tutaujenga wa kabila fulani peke yake halafu wa watu kabila fulani wasikubaliwe au rangi fulani wasikubaliwe itakuwa jambo kubwa la munkar jambo kubwa la munkar sasa kwa nini watu wakitoka nje wanabaguana eh makazini watu wanabaguana katika muamala watu wanabaguana katika maisha yao na mambo kama haya kwa hivyo huu ulikuwa ni utangulizi mzito ambao alianza nao huyu khatib mpaka ku ili anataka afikishe ile risala na ule ujumbe aliokuwa aliokuwa nao sasa munasaba wa maneno haya nimeyaleta hapa katika utangulizi huu kabla tujaingia katika darsa yetu ni kwa sababu uh, maneno ya huyu khatib watu waliyafanyia mambo mabaya sana na kuyafanyia mambo mabaya ni kuwa waweza kwenda kuona sasa hivi katika clip YouTube kuna watu ambao wali wakachukua yale maneno ya kwanza wakayakata hawakuyamaliza paka mwisho kwa hivyo akachukua ile sehemu tu ambayo yalikuwa ni ya utangulizi kwamba kuanzia khutba inayokuja Ijumaa ijayo ambaye si katika sisi asije hapa msikitini kwa hivyo anukisha wakaweka anwani angalia mashehe wanavyopotosha dini <laughs> shaona sasa nimetaja maneno haya ayu alikhwa kwa munasaba muhimu sana na mnasaba wenyewe ni umuhimu wa yule anayesikia habari na yule anayeletewa habari kuhakikisha na kutaka kujua ukweli na asli ya maneno haya yanatoka wapi na mwanzo wake ni vipi na mwisho wake ni vipi sasa yoyote ambaye atakuwa na na haraka atakuwa na tasarruh lau atasikia maneno hayo khatibu ukisikiza tu pale moja kwa moja na wewe utasema ah kweli huyu khatibu ampotea kweli atasemaje maneno kama haya kwenye khutba ya Ijumaa ati kuanzia Ijumaa ijayo watu wasiswali msikitini kumbe ule ulikuwa ni utangulizi mzito sana ambao walipokataa kuleta yeye risala awaonesha watu muonaje lao mtu atazungumza maneno kama haya maana pale pale akaingia katika maudhui akamwambia bila shaka maneno haya ni maneno ya batil na maneno ya munkar na hakuna kati yenu hapa anaweza kuyakubali ndio akaingia katika maudhui sasa kukatokea watu ambao walichukua yale maneno ya kwanza wakayakata kisha waka wakaanza kuyasambaza na wakaanza kuyapeleka wakaweka kwenye kwenye mitandao na mambo mengine kama haya sasa wale ambao eh, hawafuati utaratibu wa Kiislamu katika masala ya kuletewa habari moja kwa moja anaweza akaghilibiwa na na maneno kama yale au akaamini aka maneno yale pale kwa pale akasema kwamba haya ni maneno ya upotofu na huyu aliyezungumza maneno haya ni maneno ya upotofu kumbe upotofu uko kwa yule aliyefanya mambo haya upotofu uko kwa yule aliyekusudia kuchukua maneno haya akaya akayakata kisha akayaweka ili apate kuharibu jina la yule uh, la yule khatibu au kutoa sura yake ambayo uh, ni sura mbaya kwa hivyo munasaba maneno haya ikhwan tunarudi kwamba uh, katika darasa iliyopita tulizungumza katika maneno hapa tulinukulu maneno ya wanazuoni na munasaba wa darsa iliyopita tulizungumzia masala ya al ambayo ambalo ni neno ambalo lilikuwa limebaki katika hadithi ya Abdullah ibn Mas'ud hadithi ya tatu katika mlango wa takwa hadithi nambari 71 katika kitabu cha riadhu as-salihin katika jumla ya maneno pale mwisho mwisho tukanukulu maneno marefu ya mwanachuoni ibn al-jawzi rahimahullah yote maneno yake tukanukulu hatukusema maneno mengine yoyote kutoka kwetu sisi au kutoka kwa mzungumzaji maneno yote yalikuwa ni maneno ya mwanachuoni Ibn al-Jauzi mwanzo paka mwisho sasa kwa masikitiko nilipewa uh, habari sasa hivi na ndugu yetu hapa imam anasema kwamba amekwenda pahali akasikia kwamba maneno mengine tofauti na vile ambavyo tumezungumza hapa eh, na maneno yaliyotoka kule nje ni kwamba eh, mzungumzaji asema kwamba ku fanya kazi na kutafuta mtu kujitosheleza na kufanya kazi na kupata uwezo kuwa na uwezo wake bora kuliko talabul ilm ikakatwa hapo eh wa mtu akasimama hapo na bila shaka sivyo hivi tulivyo tulivyozungumza ma kulna hadha abadan haya sio maneno tuliyosema na ajabu ni kwamba yule anayezungumza maneno haya kamwe kabisa hakuwekwa hapa darasani hakuwekwa hapa darasani maana lao angelikuwa kwa asingelisema maneno haya maana sivyo tulivyo tulivyozungumza sasa imma ni afa katika ufahamu wake au ni afa katika taqassud yani tahrif alkalam maana hii ni tahrif hii ni tahrif ile waliokuwa nayo mayahudi wa hadha nuu' min atashabbuh bilyahudi yuharrifuna alkalima an mawadhi'ihi au min ba'di mawadhi'ihi kazi ya mayahudi ilikuwa ni kuharibu na kubadilisha maneno na wanajua si kwamba hawajui wanajua haya maneno yako hivi wanayabadilisha wanayafanya hivi kwa yule ambaye Eh, na, na ajabu au jambo la kusikitika ni maneno haya yatoke kwa talib alilm talib alilm ambaye atakiwa afanye tathabbut na afanye eh, istibyan ya kuangalia ah maneno haya hebu ngoja niangalie ukweli kabisa yalikuwaje au kulisemaje sasa arudi katika zile nukulu eh pengine arudi katika maneno ya mwenyewe Ibn al-jawzi ayasome kuanzia mwanzo mpaka mwisho aelewe <clears throat> hasa Ibn al-jawzi alisemaje au kwa mukhtasari kabisa arudi katika vile vifaa vya kurekodi aangalie haya maneno yalitoka wapi mpaka akafika yakafika wapi e, badala ya kukata maneno katikati alafu ukaelewa kivingine au kashika maneno mengine hadha la yambaghi la yambaghi li talibi ilmin la yambaghi li muslimin fadlan an talib alilm hii haya uh, utaratibu huu ni utaratibu wa makosa na hivi ndivyo uh, watu wanavyopotezana katika mpaka dini ya Allah subhanahu wa ta'ala mtu akakuletea maneno ambayo mabtur yamekatwa katikati na watu mtu akayasadiki mwingine akayabeba mwingine akayasambaza yule akafanya share na huyo forward kabla ya watu kuhakikisha uh, maneno haya yalitoka wapi yakafika wapi maana kwa yule anayerudi nyuma na kama alikweko hapa bila shaka <clears throat> ufahamu ambao tulizungumza darasa iliyopita ulikuwa ni ufahamu wa wazi kabisa ibn al-jawzi maneno yake yalikuwa wazi na ni maneno mazuri maneno ya kielimu ambayo ameyajenga katika misingi mizuri ya kielimu na madhumuni ya mazungumzo ya, ya, ya nukulu ya Ibn al jawzi rahimahullah madhumuni yake ni kule alikotoka kusema kwamba ni jambo la aibu na jambo baya kumuona mwanachuoni au kumuona shekhe anajidhalilisha mbele ya tajiri kwa sababu ya umaskini kwa hivyo <clears throat> hajidhalilishi yeye anapofanya mambo yale hajidhalilishi yeye mwenyewe kama fulani bali anaidhalilisha ile ile ilmu alionayo maana yeye amefika kule alikofika juu kwa sababu ya ile ilmu sasa ilikuwa ni wajibu wake achunge ile heshima ya ile ilmu sio kwenda kuidhalilisha kwa matajiri au kuidhalilisha kwa arbab al-amwal kama alivyosema au ahli dhuthur hadha la yanbaghi ndio maana akatoa ilaj akatoa uh, sabil au njia ya mashekhe au duat au wanazuoni wana katika kujitoa katika janga au tatizo kama hili na njia moja nyepesi ni afanye bidii ajitosheleze ili usiwe na na ile ile tamaa na na pupa ya kunangania e, mikono ya watu na mali ya watu maana utajidhalilisha lakini ukishakuwa wewe mwenyewe una pato lako au una uwezo wako la shaka anna hadha anna hadha aula na kama huna nafasi basi inakulazimu sasa kama mwanachuoni au sheikh ufanye kitu ambacho kinaitwa al-afaf ile ambayo kwa tulizungumza nyuma yake ufanye afaf ujichunge na ujizuie kama ile Allah subhanahu wa ta'ala alipozungumza kuhusu mafukara wa muhajirin الفقراء الذين احصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الارض يحسبهم الجاهل اغنياء من التعفف yule asiyewajua ataona kwamba ni matajiri hawa lakini si matajiri ni kuwa nafsi yake haikubali kwenda kuomba omba na kujidhalilisha amekaa mwenyewe hivi amejistiri amejizuia lau ata, kuna mtu atamletea min ghairi tasharruf min ghairi tatallu bila ya kutafuta na kunangania vilivyomo katika mikono ya watu fala fala haraja fi dhalika hakuna ubaya katika kupokea lau atampa mtu kwa njia ya tunu njia ya zawadi njia ya kumsaidia la haraja lakini haraj iko pale kwa anapo nangania na kujidhalilisha na ilhali uh, yeye ni mtu ambaye Allah amempa ilmu kwa hivyo nimependa kutoa utangulizi huu kwa haraka ili niweke wazi maneno haya na sio kwa mnasaba huu peke yake kwa mnasaba maneno mengine yote ambayo tutayazungumza muhimu sana kwa muislamu wala sio darasa hii peke yake maneno kokote hata nje ukienda ukisikia maneno kule fanya bidii kama muislamu amri Allah subhanahu wa ta'ala ametupa ya ayyuhalladhina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fa'ish fatabayyanu an tusibu qauman bijahala fatusbihu ala ma fa'altum nadimin kwa hivyo vizuri mtu afanye tathabbut hizi ni kuhusu zile habari habari za nje je ilmu inakuaje ilmu aula masala ya kielimu ni aula zaidi ujue masala haya ya kielimu ni vipi kwa kama Adamu kumetajwa hapo wanazuoni na mambo ya kielimu nenda mwenyewe ukafanyie utafiti kaangalie maneno haya au rudi kwa yule aliyezungumza maneno yale umuulize ni mtu mathalan unamjua na ni mtu anajulikana yuko pahala fulani nenda kwake nimesikia umesema hivi na hivi na hivi hebu nifahamishe vizuri nami nielewe badala ya kwenda ku <clears throat> koropoko ropokwa maneno ambayo hayamo hadha la yambaghi limuslim <clears throat> walaysa hadha min akhlaqi almuslim hii sio katika sifa na tabia <clears throat> za muislam tuna ingia leo insha Allah taala katika darasa ya leo ambayo ni hadithi ya 4 na halaka ya leo ni halaka ya 93 katika hadithi ya 4 miongoni mwa hadithi chini ya mlango wa takwa sawa sawa na hadithi ya 70 na 2 au 3 72 kuanzia mwanzo wa riadha salihin sawa na hadithi ya 72 kuanzia mwanzo wa riadha salihin na katika mlango wa takwa inakuwa ni hadithi arabi hadithi ya 4 mwanachuoni mtunzi wa hadith almuallif rahimahullah ta'ala imam an-nawawi mtunzi wa kitabu cha riyadhus salihin Allah amrehemu na amjazi khairi anasema an abi tarif adi ibn hatim at-ta'i radiyallahu anhu qala سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من حلف على يمين ثم راى اتقى لله منها فلياتي التقوى امام النووي رحمه الله تعالى <clears throat> ketika hadith ya 4 ametwekea hadithi hii katika riyadhus salihin chini ya mlango wa taqwa anasema an abi tarif hadithi inayotokana na huyu sahabi ambaye aitwa Abu Tarif katika masahaba wa mtume kunia yake hiyo Adi ibn Hatim At-Tai hilo ndilo jina lake anasema sami'tu Rasulullah sallallahu alayhi wasallama nimemsikia mtume sallallahu alayhi wasallama akisema man halafa ala yamin yoyote anayeapa kiapo yoyote muislamu anayeapa kiapo thumma raa atqa lillahi minha kisha akaona kwamba kuna jambo lingine ambalo lina ucha Mungu zaidi kuliko kile alichokiapia ameapa kiapo kisha akaona kuwa kuna jambo lingine ambalo ndani yake lina ucha Mungu zaidi kuliko kile ambacho yeye amekiapia falyati attaqwa basi awache ile aliyoapa afuate ile ambayo inampelekea katika ucha Mungu rawahu muslim hadithi hii ameipokea imamu muslim tumeishika vizuri hadithi ikhwan ni fupi lakini mashallah maana iliyoko ndani na ahkam na faida ni pana kama kawaida ya maneno ya mtume sallallahu alaihi wasallam ambaye muujiza wake ni jawami'u al-kalim jawami'u al-kalim kuzungumza machache yaliyo na maana makubwa ndani yake uh, kwanza kabisa tunaanza na munasabatu alhadith bilbab munasaba wa hadithi kwa mlango yani kuna mnasaba gani kwa Imam Nawawi kutuwekea hadithi hii chini ya mlango wa takwa haya ni masuala ya kwanza kawaida tunaanza nayo na munasaba hapa wa hadithi hii kuweko hapa munasaba wake uko wazi nani ataweza kutusaidia kutubainishia munasaba wa hadith bilbab naam amin ndoke ila takwa naam wazi kabisa tume alayhi salatu wasalam ametaja takwa na takwa hii ametaja hapa ina ina munasaba na masala ya viapo kama tutakavyokuja kuona mbele sasa hivi tukizama ndani kidogo katika hadithi hii kwa hivyo munasaba wa hii hadithi ni kuwa mtume alayhi salatu wasalam anazungumza masala ya takwa katika ucha Mungu katika mambo ya kuapa katika mambo ya viapo kama tutakavyokuja kuelezea huo ndio mnasaba wake na uko uko wazi tuje katika masala ya pili ni masala ya tarjama turawi tarjama ya huyu rawi au sera fupi ya huyu mpokezi wa hadithi maelezo yake huyu mpokezi wa hadithi na hapa ndani kadhalika pia kuna ilmu kuna ilmu muhimu inayohusiana na na sira au tarjama ya hawa ruwat ruwatul hadith au rijalul hadith kuna ilmu kubwa ndani yake ambayo wanazuoni huwa wanaifuatilia fuatilia na kutuelezea ili nasi tufaidike tuwajue sahaba tu rasulillah sallallahu alayhi wasallam kuna wengine wanajulikana na wengine hawajulikani hasa wale ambao hawajulikani sana muislamu afanye bidii angalau apate kuwajua hata kama ni sera fupi kuwahusu sahaba aliyoko hapa ametajwa katika hadithi hii uh, ah, Imam an-Nawawi anasema Abu Tarif Adi ibn Hatim at-Tai na huu ni mtindo wa Imam an-Nawawi mwanachuoni mkubwa huyu eh, rahimahullahu taala ana mtindo mzuri anapotaja hadithi mtindo wake wa kielimu ni kuwa katika jina la yule sahabi mara nyingi anakupa faida mbili au tatu mbali na kutaja jina ambayo ni faida ya kwanza anakupa eh, mara nyingi kadhalika anakupa kunia kunia ni jina ambalo linaanza na abu au ummu katika lugha ya kiarabu tukisema kunia ni jina ambalo laanza na abu au ummu yani abu fulan au ummu fulan ikiwa yule fulan ni mtoto ikiwa yule fulani ni mtoto basi inakuwa hiyo ni ni kunya ikiwa yule fulani si mtoto basi inakuwa ni laqab hata kama inaanza na abu lakini ni laqab kwa mfano abu huraira abu huraira ni laqab wala kunya hii ni laqab kwa sababu inaanza na abu lakini huraira si mtoto wake huraira ni kipaka kwa hivyo inakuwa ni laqab <clears throat> sasa Eh, mtindo wa Imam Nawawi rahimahullah mara nyingi katika kutupa ilmu nzuri ya hadithi anatuongezea faida hizi eh ambapo unakuta pengine katika vitabu vingine au kenda katika eh, kule katika vitabu vya sahih au vitabu vya sunna mara nyingi vinakutajia sahaba tu peke yake Imam Nawawi katika vitabu vyake ukianza tangu kule nyuma kitabu cha chini kabisa ambako tumekisoma walilahi alhamd wal na fadhila ni kwake Allah subhanahu wa ta'ala zinarudi na himdi tumekisoma kitabu hicho cha 40 an al-40 an ndio kitabu cha kwanza cha Imam Nawawi tumekisoma hapa mwanzo paka mwisho tukakimaliza kule kwenye 40 Nawawi pia Imam Nawawi anatupa faida hizi kwa sababu akitupa akitutajia sahaba anatupa kwanza kunia yake ni fulani halafu anatuambia kabila yake ni fulani mpaka mwisho kwa hivyo hapa Imam Nawawi anatupa faida mbili mbali na jina faida ya kwanza kunia yake ni Abu Tarif tushamjua kwa hivyo Adi bin Hatim kunia yake ni Abu Tarif kwa sababu alikuwa na mtoto ambaye anaitwa Tarif kisha kuna faida nyingine ametupa nayo kadhalik ambayo ni faida ya kabila akatuambia atai na atai ni mtu anayetokana na kabila la tai kabila la tai ta ya hamza kwa hivyo hizi ni faida mbili tumezipata za kuhusiana na sahaba huyu kwa hivyo jina lake ni adi bin <clears throat> Adi bin Hatim kunya yake ni Abu Tarif na nasaba yake ni katika kabila la Tay. alhamdulillah sasa tuje katika huyo sahabi hasa ni nani kwanza kabisa <clears throat> tuje katika kwa babake maana babake ni mashuhuri pia zaidi na alikuwa mashuhuri zaidi hata kuliko yeye mwenyewe tangu wakati wa jahiliya babake ambaye aitwa Hatim At-Tai Hatim At-Tai <clears throat> ni mtu aliyekuwa akijulikana tangu zama za jahilia alijulikana kwa waarabu kwa ukarimu wanazuoni wanasema hatta asbaha madrab almathali fi aljud walkaram mpaka akawa anapigwa mfano katika ukarimu na katika kusaidia hatim atai wanazuoni wa tarikh wana misemo yao maalum kuwahusu wale watu wanaojulikana kwa sifa zao kwa hivyo wanasema fi judi hatim wa shajaati antara wa hilmi ahnaf hawa ni watu walikuwa wanajulikana kila mmoja ana sifa yake kwa hivyo kija katika sifa ya ukarimu alikuwa ni hatim atai ukija katika sifa ya ushujaa katika warabu alikuwa ni antara bin shaddad ukija katika sifa ya ukija katika sifa ya ya ya upole alikuwa ni Ahnaf bin bin Qais kwa hivyo hawa walikuwa ni watu ambao wanajulikana kwa hizi sifa sifa zao Hatim Ta'i urifa washtuhira baina al arab fi al-jahiliya bimadha wal-karam. alijulikana kwa warabu zama za jahiliya kwa ukarimu na kwa kutoa na kusaidia mpaka akawa yeye anapigwa mfano anapigwa mfano maana yake kwamba watu wa arabu wakawa wanasema ni mkarimu kama fulani au mkarimu kama uh, ukarimu wake ni kama fulani au kusaidia kwake ni kama fulani kwa hivyo fulani ndiye huyu Hatim At-Tai طبعا alikuwa katika zama za jahiliya alikufa kabla ya bi'tha ya mtume sallallahu alaihi wasallam kwa miaka 50 kabla ya kutumilizwa mtume alayhi salatu wasalam kwa miaka 50 akawa yeye ashafariki Hatim At-Tai namna alivyojulikana wanazuoni wanataja mpaka baadhi ya visa ambavyo vinaelezea ukarimu wake matai ni watajie kama moja au mbili wakati mmoja wanasema jaahu arabi alijiwa na arabi arabi ni wale watu kutoka kule majabalini warabu kutoka majabalini wanaitwa arab alijiwa na arabi na huyu arabi alikuwa anajua ukarimu wa hatima Ta'i na na namna alivyokuwa mkunjufu na alivyokuwa mikono yake ime imefunguka katika kuwasaidia watu na maskini na kutoa uh, nyumba yake ilikuwa mlango wake haufungwi kabisa wakati wowote mtu aweza kuingia akala anachotaka kula akanya anachotaka kunywa akitaka kulala aweza kulala akaondoka kenda zake la yukfal babu mlango wake haufungwi najulikana hii kwa wanazuoni wa tarikh sasa siku moja alimjia arabi arabi moja akamjia pale nyumbani kwake Hatim Atai akamwona alipomwona akamuuliza maja abik umekuja kufanya nini amwambia mimi nimekuja nipate kupumzika hapa na nipate kula chakula na nipate kunywa alafu niendelee na safari yangu Hatim Atai akamwambia wama alladhi yudrik na kitu gani kinakujulisha kwamba yadkhulu fi hadha ad-dar man arad fayakulu ma sha wa yashrab ma sha kitu gani ambacho cha kujulisha kwamba nyumba hii aingia anayetaka anayoingia anavyotaka anakula anakunywa anavyotaka alafu aenda zake nani anakuambia maneno haya amwambia hii si nyumba ambayo mtu aingia iwala tu alafu yuanywa kutaenda zake kwa hivyo akabadilika akawa mkali kwa yule arabi akamwonesha aina ya jafa sio yule arabi akatatizika ah, hapa ni kweli kwa Hatim tai hakuamini manake si sivyo vile anavyomjua na sivyo vile alivyo alivyomsikia lakini sasa hatima tai ashamwambia kwamba hapa si nyumba ya mtu tu watu waingie hivi kama ulivyosema kwa hivyo akamwambia kwa lugha nyingine kwamba nenda nenda zako yule aharabi akapanda farasi wake akaenda zake alipoondoka falahiqahu hatim atai Hatim Atai akamfuata nyuma wa huwa mutalathim akawa amejifunika uso akamfuata nyuma na farasi mbio mpaka akampata alipompata akajifanya na yeye pia yuko naye katika safari kisha akamuuliza akamwambia min aina anta ya akhi al-arab ndugu yangu wewe watoka wapi safari yako hii unatoka wapi akamwambia jitu au kuntu inda hatim atai mimi natoka kwa hatim atai akamuliza wama hajatuka inda na ulikuwa na haja gani kwake hatima taik asema nazaltu inda nilishuka kwake alikuwa na haja asema wamadha faal akafanyaje hatima taik asema fa at'amani wa saqani كنت جائعا فاطعمني وكنت عطشانا فسقاني fasaqani nilikuwa nina njaa ashani akanipa chakula alhamdulillah na nilikuwa na kiu akanipa kinywaji nikanywa paka nikashiba Hatima Taha akashangaa aliposikia maneno haya fakashafa an wajhi akafungua uso wake akimwangalia amuona du ndio huyu Hatima Taha amwambia lima kadhabta alayya kwa nini wasema urongo kuhusu mimi kwamba ulikuja kwangu mimi ulikuwa na njaa mimi nikakupa chakula na nikakupa kinywaji ili ilhali sikukufanyia hivyo amwambia wallahi law qultu ghaira dhalik yeye hakujua nani anayemuuliza akamwambia law qultu ghaira dhalik lama saddaqani ahadun min al-arab wala qalu anni majnunan law nisingelisema maneno haya ningemwambia mtu yoyote kwamba mimi nimekwenda kwa hatim tai akanifukuza akaniambia hakuna chakula wala kinywaji hakuna hata mtu mmoja angelinisadiki wala qalu anni majnunan na kila mmoja angeniambia mimi na wazimu si mzima huyu ana kichaa wachane naye kwa hivyo ikanibidi nibadilishe maneno haya maana e, ukarimu na na na na, na e, nini uzuri wa hatima tai ni jambo ambalo wanazuoni wanasema ulima baina al-arabi bi dharura ni jambo ambalo lilikuwa linajulikana kwa warabu bidharura kama vile bitawatur hakuna anayeweza kupinga kabisa lao atasimama mtu atasema mimi nimekwenda kwa nyumba ya Hatim Ataa akanifukuza ataambiwa ana wazimu ni jambo ambalo haliwezekani kwa hivyo ukarimu wake ulikuwa ni kiasi hichi uh, huyu Hatim atai ambaye ni babake babake Adi bin Hatim atakuja sasa hivi tutamueleza tukio lingine la pili linaloonyesha ukarimu wa Hatim Atai katika tarikh kabla hatujaingia katika uh, tarjama ya sahaba mwenyewe kwanza tumjue babake uh, anasema aliulizwa siku moja man akramu minka ya hatim nani ambaye ni mkarimu zaidi kukushinda wewe maana warabu sasa wanajaribu kuangalia kuna mtu mkarimu zaidi kumshinda hatim atai akaulizwa hili swali akasema akaulizwa yuko ambaye ni mkarimu zaidi kuliko wewe faqala na'am yuko man huwa asema ghulamun yatimun min tay ni kijana ambaye ni yatima katika kabila hili hili la tay ambaye ni kabila lake asema nazaltu bi fina'i dari nilishuka wakati mmoja katika eh, nio e, behewa au katika uwanja wa nyumba yake pale nje kwake katika bustani la nyumba yake pale nje nimeshuka kwake nimeshukia wakana yamliku 10 arusin min alghanam na kijana huyu ambaye ni yatima ah, rasilimali yake ya mali aliyokuwa nayo ilikuwa ni vibuzi vikumi peke yake alivyokuwa navyo buzi 10 alikuwa nao nyumbani kwake amewafunga pale nyumba nyuma ya nyumba yake aliposhuka hatima Tai na huyu kijana alikuwa yomjua hatima Tai anajulikana alikuwa ni sayyid katika kabila la Tai ni, ni mkubwa kama vile chief katika kabila zima la Tai na mwanawe pia Adi baadaye tutakuja kutaja pia alikuwa ni ni mkubwa katika kabila hili la Taif aliposhukia huyu uh, Hatima Taif kwake yule kijana yatima akamfanyia ukarimu akaenda akamchinjia mbuzi mmoja fadhaba harasan asema Hatim akaenda akanichinjia mbuzi baada ya kumchinjia mbuzi akamtengenezea akamletea kumletea asema fatanawaltu nikala katika yule mbuzi minhu ad-dimagh nikala katika yule mbuzi sehemu ya ubongo wa yule mbuzi fastatabtu fastatabtu yakaiona hatima ta'i ule ubongo kwamba ni mzuri ulikuwa na ladha ulikuwa ni mzuri umepikwa vizuri sana akaupenda faqultu nikasema huwa tayyibun wallah eh, huu ubongo mzuri sana ni mtamu katika ule mwili mzima na nyama yote yule mbuzi akaona ule ubongo ni mzuri asema fakharaja min indi yule kijana akaondoka baada ya mimi kusema maneno haya nika nikadhani labda amekwenda kwa haja yake fulani akaondoka alipoondoka baadaye kidogo nikaanza kuona sasa mabongo yanaletwa ukaja ubongo mwingine pale nikaula ukaja ubongo mwingine nikaula ukaja ubongo mwingine nikaula asema nikala mabongo pale paka nikaemaliza baada ya kumaliza ile mabongo akatoka asema falamma kharajt raaitu tahta dari nikaona chini ya nyumba yake daman adhiman damu nyingi imeenea fa idha huwa nikitahamaka qad dhabaha alghanama biasri nikitahamaka wale mbuzi wote 10 aliwachinja hata matai huyo sasa aliyekula ile mabongo asema wa ana wallahi la aalam na mimi sijui sina habari kwamba wale mbuzi anawachinja mmoja mmoja akiniletea akiniletea mabongo sasa akamuuliza yule kijana akamuita akamwambia lima fa'alta hadha mbona umefanya hivi kijana akamjibu kumwambia subhanallah tastatibu shay'an fa abkhalu alayka bihi wewe umeona jambo umeona chakula kizuri halafu mimi nikufanyia ubakhili hadhihi sabbatun ala al-arabi qabiha ili tamko zito yule kijana ampa kijana mdogo akampa tamko zito kumwambia Hatim Atai amwambia hadhihi sabba haya ni kama matusi inda alarabi au ala alarabi qabiha ni jambo hili baya kwa warabu kwamba eh, wewe umesema kwamba jambo fulani ni nzuri na ni tamu kisha liko halafu mimi nili nilizuie nikufanyia ubakhili la kwa warabu hakuna mambo kama hayo hili jambo ni la aib kwa warabu kwa warabu hili jambo ni la aib wewe ukishasema tu kitu fulani ni kizuri au kitu fulani ni kitamu na kiko basi utaletewa chote ukila ndio ukarimu wa warabu huo hadhihi sabbatun ala al-arabi ايش qabiha kwa warabu katika asli ya warabu hata rafiki yangu mmoja ananiambia kuna mwarabu mmoja kule yamjua walikuwa wakiishi naye anasema ukiwa kwa huyu bwana basi ukiwa wewe humjui mathalan tabia yake ukimwambia tu mashallah viatu vako hivi vizuri au saa yako hii ni nzuri au nguo yako mathali ni nzuri anaingia pale pale huivua kisha akakupa si kwa ajili ya husda ati aogopea uhasidi a ah, ni ukarimu karimu tu akwambia madam umeiona ni tayib ni nzuri na yeye akwambia pale pale ushaipata eh, baadhi ya waislamu wasema laitani tungekuwa na watu kama hawa hapa kwetu leo maana huyu bwana alikuwa anafanya paka kwenye magari pia mpaka kwenye gari akija na gari lake zuri pale akilipaki pale ukimwambia mashallah gari hili akwambia ufunguo huu <laughs> ah bwana unifanyia mzaha bana si mzaha kumbe funguo kesho nakuletea logbook <laughs> tamam ikhwan msijaribu maneno haya na al-akhsami yuko hapa atakupa kweli ile gari lake sami kama yuko hapa yuko hapa sami kwani shekh ايوه هذه سبة عند العربي او على العربي قبيحه آه munasaba wa kutaja visa hivi vya Hatima Tai na viko visa vingine vingi visa vingine vimetolewa na mkewe mkewe anaitwa An-Nawar An-Nawar uh, ana ana maneno yake pia na kisa chake anakieleza visa vyake anavyoeleza vya Hatim Atai juu ya ukarimu wake unajua kwa sababu kuna watu wengine ambao wanafanya ukarimu kwa watu wa nje peke yake lakini kwa watu wa ndani hana hana ukarimu la hatima tai alikuwa ni mkarimu nje na ndani sio kama tushafahamu tumeelewana maana wako baadhi ya watu mkarimu nje lakini kwake nyumbani yani Allahu almusta'an eh, Allahu almusta'an hakutoki kitu kabisa na kukitoka kitu kunatoka kwa hisabu eh, hisabu kabisa ile chenchi iko wapi eh, na shilingi 2 labda ama shilingi 5 chenchi yangu iko wapi lakini kule nje mkarimu namna hii la hatima taila alikuwa ni mkarimu ndani na nje paka mkewe pia anamsifu ana visa wake anavieleza kuhusu <clears throat> ukarimu wake <clears throat> hatutaki kwenda mbali sana kwa sababu ya kuchunga wakati sasa eh, asli ya kutaja maneno haya ikhwan ni kuwa kuna swala muhimu hapa tunataka tufike hapa baada ya kutaja mifano ya ukarimu na na, na jud na karam na, ukari, na, na, na uzuri wa hatima tai katika kutoa na katika kusaidia e, mwanawe Adi bin Hatim huyu tunaye katika hadithi hii ambaye tutamueleza sasa hivi aliwahi kumuliza mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadith alladhi akhrajahu Ahmad fi al-Musnad Adi bin Hatim قال سالت رسول الله صلى الله عليه wasallam asema nilimuuliza بن mtume صلى الله عليه وسلم صلوات ربي وسلامه عليه akamwambia abi au inna abi kana yasilu rahim babangu alikuwa akiunganisha kizazi wa kana yaf'al wa yaf'al wa yaf'al na alikuwa akifanya hivi na akifanya hivi na akifanya hivi katika haya mambo ya ukarimu sasa adi bin hatim amuliza mtume sallallahu alaihi wasallam fahal lahu fi dhalik je sasa babangu katika kuyafanya haya aliyoyafanya anayo katika hayo aliyoyafanya anayo anayo nini ajar angalia adabu ya adabu ya adi bin hatim mpaka anavouliza lile swali kumuliza mtume alayhi salatu wasalam kuhusu babake akumuliza moja kwa moja hal lahu fi dhalika min ajri da ameiacha fa hal lahu fi dhalik sasa ai min ajr inakuja mbele kule katika sharh ya ile hadithi au katika maelezo ya baadhi ya ruwah kwa hivyo anakusudia adi bin hatim ajr ya babake katika kuyafanya yale mengi aliyoyafanya tume sallallahu alaihi wasallam akamwambia adi bin hatim inna abaka talaba amran fanala babako aliyafanya yale aliyofanya alikuwa kuna jambo alitafuta alipate na akalipata kuna kitu alikuwa akitafuta akipate na akakipata ni kitu gani ah, haya tuna jawabu sasa mbalimbali haya ndugu yetu hapa mzee wetu asema alikuwa atafuta karam ukaribu na akapata na akh hapa Ibrahim asema alikuwa atafuta sifa apate sifa ya ukarimu na alipata haya nani tena naam naam eh atafuta umaarufu alikuwa atafuta umaarufu na shuhra na kujulikana na pia ali alipata marajih eh الراجح عند العلماء katika hii sharh ya hii hadith ni aliyosema huyu ndugu yetu hapa alikuwa tafuta umaarufu na shohra fanalahu na alipata kwa hivyo maana yake ni kwamba halahu ajr inda Allah naslahu ajr inda na hii ni kuonesha hatari ya kufanya mambo min ghairi ikhlas lillah tabaraka wa taala na kwa hivyo hii ni hadithi inatubainishia kwamba haya yote aliyofanya adib bin hatim ni mambo mazuri mambo mema ya ukarimu lakini inda Allah azza wa jalla قد لا يكون له اجر وكذلك كنا مساله يا ايمان pia usisahau لانه مات في وقت الجاهليه مات في وقت الجاهليه غير مؤمن kwa hivyo katika kauli ya wanazuoni huyo anakuwa min ahli alfatra anakuwa min ahli alfatra kama vile wazee wake mtume sallallahu alaihi wasallam na wengineo watu ambao waliishi na wakafa kabla ya kutumilizwa mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam tuje sasa ikhwan katika uh, sira ya Hatim ya Adi bin Hatim mwenyewe mwanawe sasa Adi bin Hatim radhiyallahu anhu wa arda kana nasraniyan yeye alikuwa ni mnasara maana kule alikoishi kwa kabila la Bani Tai walikuwa ni watu waliozungukwa na manasara kwa hivyo akaingia katika dini ya unasara akasilimu baada ya kuwa katika katika dini ya unasara akaingia katika uislamu na kusilimu kwake ilikuwa ni mwaka wa 7 hijria aslama fi sanati as-sabi'a lilhijra baada ya kusilimu Mtume sallallahu alaihi wasallam akamkirimu akamkirimu na akawa yompa heshima na akawa yompa manzila asema mwenyewe Adi bin Hatim radhiyallahu anhu ما دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم قط الا وسع لي au taharaka li sikuwahi kuingia si, hata siku moja kwa mtume sallallahu alaihi wasallam isipokuwa anaponiona nikija basi bwana mtume alaihi salatu wasalam alikuwa akinitengenezea nafasi au akitaharak ili mimi nipate kukaa kuonesha manzila na ule utukufu au au makruma au ikram aliyokuwa akimfanyia mtume sallallahu alayhi wasallam kumfanyia Adi bin Hatim kwa hivyo hii ni katika fadhila na katika fadhail ya Adi bin Hatim kwamba mtume alayhi salatu wasalam alikuwa akimkirimu mpaka katika hadithi nyingine anasema dakhaltu alayhi yawman fi baiti niliingia siku moja katika nyumba ya mtume alayhi salatu wasalam waqad imtala fihi ashabu na ilikuwa nyumba hiyo nyumba yake wakati huo siku hiyo imejaa sahaba zake sallallahu alaihi wasallam kwa kuna pahali pa kukaa kumejaa sahabatu rasulillah alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam fawassa li hatta ajlasani fi jambi tume alayhi salatu wasalam akafanya bidii akafanya nafasi mpaka akaniita nikakaa katika ubavu wake radiyallahu anhu arda na sallallahu alayhi wa alihi wasallam wa radiyallahu anhi sahabati jami'an maneno haya muhimu ya ikhwan ili tupate kujua fadhila na manqiba ya adi bin hatim na na, na cheo chake mbele ya mtume sallallahu alaihi wasallam maana kila sahaba alikuwa na cheo chake kwa hivyo adi bin hatim alikuwa ni mtu ambaye mtume alayhi salatu wasalam alikuwa akimkirimu anapomwona na wanazuoni mara nyingi wanapoeleza ukarimu huu wanasema ni kutokana na vile vile vile alivyokuwa uh, uh, babake akiwakirimu watu na akiwatukuza ingawa kulikuwa na sababu zake kama ni mambo ya shuhra na kujulikana na mengineyo lakini ule ukarimu wake watu hawawezi kusahau kwa hivyo wanasema uh, ulama ni kwa sababu kadhalika ya ukarimu wa babake na mtume alayhi salatu wasalam alikuwa akimkirimu yeye hadi bin hatim radiyallahu anhu wa arda baada ya kusilimu hadi bin hatim wanazuoni wanasema hasuna islamuhu wastaqama ala din uislamu wake ulikuwa ni mzuri mno na alithubutu na kusimama imara katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala huyu Adi bin Hatim alisilimu mwaka wa 7 ambao mwaka wa 7 unajulikana katika elimu ya sera am Khaybar mwaka wa Khaybar ule mwaka aliosilimu Abu Huraira radhiallahu anhu Abu Huraira aslama fi ami Khaybar ule mwaka wa 7 ndio huo mwaka aliosilimu Adi bin Hatim sasa aliposilimu uislamu wake ukawa ni mzuri wastaqama ala din akasimama imara katika dini miongoni mwa mambo yanayoonesha e, uislamu wake namna ulivyokuwa mzuri na namna alivyosimama imara katika dini yeye mwenyewe anasema ma udhina li salatin qat منذ aslamtu haikuwahi kuadhiniwa kamwe kabisa adhana ya swala yoyote mundh aslamt tangu niliposilimu illa wa ana ala wudhu isipokuwa mimi ni katika udhu wakati wowote kukiadhiniwa Allahu akbar Allahu akbar mimi niko katika udhu swala yoyote ikiadhiniwa wama jaat wama jaa waqtu salatin qat wala haikuwahi kuingia wakati wa sala yoyote illa waqad akhadhtu laha uhbataha isipokuwa nime tayari nimechukua matayarisho yangu kujitayarisha na sala moyo wangu umeelekea kwenye swala akili yangu iko katika swala mawazo yangu yako katika swala nimejitayarisha kikamilifu kuingia katika swala uhba uhba ni matayarisho mazuri ambayo mtu anayatekeleza anaya kama vile mtu anavyotukua uhba lisafar anapojitayarisha kwenda safari unapoamua kwenda safari huendi tu moja kwa moja namna hii safari la unajitayarisha kuna begi unatengeneza una tena kuna wengine wanatoa amri kwa mkewe na nani na nani nitayarisheni na kabla hajaondoka anahakikisha mumeweka kitu fulani mumeweka pasipoti mumeweka hii mumeweka hii oh hii kwa hivyo vile vile ndivyo alivyokuwa Adi bin Hatim anapoingia katika sala kila sala moja anahakikisha kwamba amejitayarisha vizuri kabisa na hii <clears throat> ndiyo hikma na siri wanazuoni wanataja siri ya khushu' katika ibada siri ya kuwa na khushu' katika ibada hasa ibada ya sala siri yake ni muislamu ajitengezee uhba muislamu ajitayarishe vizuri kikamilifu ajitayarishe katika swala vizuri ndipo unapokuwa na khushu' katika swala mara nyingi peleleza sababu kubwa ya kukosekana khushu' katika swala ni gani sababu kubwa ni ukosefu wa matayarisho hii jawabu fupi kabisa usipate shida kuna maneno mengi wanazuoni wanataja kuhusu asbab alkhushu' au mawani' alkhushu' vizuizi au vitu vinavyoondoa khushu' katika maneno mengi yale chukua mukhtasari moja tu peke yake ukishikamana nao utakufaa sana na utafaidika nao mno nayo ni kujitayarisha vizuri kabla ya kuingia kwenye sala na kujitayarisha kabla kuingia kwenye sala mbali na udhu ni kuhakikisha kwamba moyo wako na fikra yako na mawazo yote yameelekea kwenye sala kwa maana ya kwamba mtu kwa mfano akitoka katika kazi fulani ambayo yuifanya kisha pale pale ukitoka kwenye ile kazi ukaingia kwenye swala pale pale uwezekano mkubwa ni vipi ni kwamba unaposwali yale mawazo kwenye swala yote yatakuwa yameshikana na na ile kazi pale unako ile kazi uliyokuwa ukifanya sasa hivi kwa hivyo kama ni mtu alikuwa yuko ofisini au kama ni mtu alikuwa yafanya hesabu kama ni mtu alikuwa yuhesabu mali ukiingia kwenye swala ile hesabu ya mali itakuwa bado ya yaendelea yotolewa na vizuri ikhwan ikiwa ni mama alikuwa toka kupika sasa hivi sasa hivi kwa hivyo amewacha ame e, amemaliza kupika sasa hivi akiingia pale pale kwenye swala yale mawazo ya mapishi yatakuwa yaendelea kwenye swala akimaliza kuswali ndipo pale akisema ayujua kwamba alisahau kuweka chumvi alikumbuka chumvi sangapi ndani ya swala maana yale mawazo yame yameshikana na wewe pia kadhalika ukiingia kwenye swala na mawazo ya kazi yakiendelea ya ukimaliza swala ndipo utaweza kujua kwamba kuna fulani bado wamdai hajalipa ulimjua wapi kwenye swala raka ya kwanza ama raka ya pili zile sababu atakuletea shetani zote tena utawaona vizuri kwenye swala atakupangia wote utawaona huyu na huyu na huyu na huyu hawajalipa utasema kwenye swala ah huyu nilimsahau ukimaliza kuswali unachukua kitabu chako unaandika huyo nilimsahau ulimkumbuka kwenye swali na aliyefanya kazi hiyo ni nani shetani alikuletea paka kuna hadithi moja inamtaja jina lake hasa ingawa sanaduhu dhaif yule shetani aitwa khinzab lakini isnad hadha alhadith fihi kalam kwa jina hasa shetani mahsus huingia kwenye swala akamshawishi kumharibia muislamu swala yake kwa hivyo maneno haya ikhwan msione kwamba ni maneno tu ya kawaida ni maneno muhimu mazito anayezungumza Adi bin Hatim radhiyallahu anhu wa ardhah asema hakuna wakati wa swala ambao umeingia isipokuwa mimi nimeji tayarisha vizuri kabisa ohba nzuri kamili kabla kuingia kwenye swala wama jaat na haijafika swala yoyote kat katika maisha yangu illa wa ana ilaiha bil ashwaq isipokuwa moyo wangu umejawa na shauku na swala ile maneno matamu ya ikhwan maneno mazito tuyabebe vizuri tuyahifadhi tuyashike vizuri na hii ndio faida ya kusoma sira ya sahabatu rasulillah sallallahu alayhi wasallam asema adi bin hatim ya mwisho wama jaat na haijafika sala yoyote kat katika maisha yangu illa wa ana ilaiha bil ashwaq isipokuwa mimi nina shauku kubwa ya kutaka kusimama mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala maana yake nini maneno haya atueleza kwamba kuna wengine katika waislamu na haya maneno yako ya ikhwan maal asaf kwa masikitiko tufanye bidii na tufanye jitihada kubwa ya kutokuwa katika grupu ya watu namna hii kwamba yule anaingia kwenye swala hana shauku yoyote ya swala kwa lugha nyingine yuwaswali ile kutekeleza na kumaliza kumeadhiniwa ehe sasa tena yuangoja ile dakika ya mwisho kabisa ndipo aingie pale kwenye swala aswali haraka haraka amalize sasa kule kuingia kake kwenye swala yuingia kwa moyo ambao unamwambia hebu swali utekeleze huu wajibu umalize uondoe lile deni kama wenyewe unavyosema ngoja tumalize hili deni tuondoe hii dhima tuondoe hili jukumu kwa hivyo ni kama uzito fulani au kama mzigo fulani ambao uko katika bega lake ambalo amelibeba anataka kuliondoa aendelee na kazi zake wakati Adi bin Hatim radhiallahu anhu arda katika sira yake atuambia hamna sala yoyote katika maisha yake isipokuwa ameingia akiwa amejitayarisha kikamilifu na tena roho yake iko katika shauku sasa anasimama mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala atamwambia nini na anasimama gani na roho gani na na fikra gani mbele ya Allah jalla jalalu na huko anakuwa akizungumza naye na Allah anamsikiliza huyu ndiye Adi bin Hatim radhiyallahu anhu warda baada ya kufa mtume alayhi salatu wasalam thabata ala islamihi kwa kule nyuma hasuna islamuhu wastaqama ala din sasa hapa mbele ushahidi tumeona huko mbele ameeleza maneno haya yanayo to yanayo uh, ipa nguvu na taakid kwamba kweli uislamu wake ulikuwa ni uislamu mzuri na alikuwa na istiqama tena yeye mwenyewe anasema na maneno haya ikhwan ngoja tutoe tambii kwa haraka haraka maneno haya akiyasema Adi bin Hatim hayasemi kwa kujigamba wala hayasemi kwa kujisifu la sahaba rasulillah na asalaf asalih wote kwa jumla sahaba na tabiina wote waliokuwa wema unapoona au unaposikia maneno kama haya wakiyasema si yeye peke yake wako na wengine wanasema ile wanataja baadhi ya mambo mazuri walioyafanya lengo na madhumuni yao ya ikhwan ni tashjii na tahfiz ya wale wanaoambiwa kina tabiina na wengineo angalia sisi leo tuna tunapata e, eh, tashjii ne, na, ku, na kupewa changamoto kiasi kikubwa kabisa tunaposikia maneno haya ya Adi bin Hatim radhiallahu anhu kwa hivyo nasi pia tunafaidika ili tupate kuwa na juhudi na ijtihada na tufanye bidii na sisi kunapoingia wakati wa swala tufanye hivi tufanye hivi na tufanye hivi kwa hivyo tusije tukadhani kwamba sahaba hao wakifanya mambo mambo kama haya walikuwa wakijigamba au labda wakijisifu au wakitaka kujionesha la hasha lillah abadan kalla hawa watu walikuwa ni udul watu walikuwa wema Allah subhanahu wa ta'ala aliwasifu na kuwatakasa akawaambia radhiyallahu anhum wa radu an si watu wa ria wala si watu wa sum'a wala si watu wa kujonesha maneno kama haya kutoka kwa sahaba radhiyallahu anhum ikhwan na salaf salih ni tashjir kwetu sisi wanaambiwa watoto wanaambiwa wale zile ajial zile generation zinazokuja na nyinginezo kwa hivyo tufahamu maneno haya tambii hii ni muhimu ikhwan sasa baada ya kufa mtume sallallahu alaihi wasallam sahaba wanasema thabata ala islamihi adi bin hatim alithubutu katika uislamu nyinyi mnajua kwa nini maneno haya ni muhimu mnajua kwa sababu baada ya mauti rasulilahi alayhi salatu wasalam kuna baadhi ya watu ambao uh, imani zao zilikuwa labda zinaregarega au hivi au vile kwa sababu mbalimbali baadhi man aslam wale baadhi ya waliokuwa wamesilimu miongoni mwa masahaba irtaddu anil islam waliritadi haya maneno ni ya uhakika yanajulikana katika vitabu vya sira kwa uhakika kabisa mpaka Abu Bakar Siddiq akasimamisha vita kuwaregesha katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala grupu nyingine ya watu ni wale watu ambao waliamua kutotoa tena zaka wanasema sisi bado waislamu hatujaritadi lakini zaka hatotoi zaka tutoi tena lakini Hadi bin Hatim alisimama imara alithubutu katika dini na sio hivyo tu manaa qaumahu min ar-ridda alisimama akawakataza watu wake wote kabila la taif akawaambia hakuna kurudi na kutoka katika dini ya Uislamu hakuna akahakikisha kwamba kila mmoja katika kabila lake la taif amesimama katika dini ya Uislamu nuwasil baada al-adhan insha الله بعد وفاه رسول الله صلى الله عليه وسلم عدي بن حاتم رضي الله عنه ثبت على اسلامه alithubutu katika uislamu na sio hivyo peke yake walakin manaa qaumahu min ar-ridda alisimama imara na alisimama uh, uh, kwa kwa kwa uh, ithbat kwa kuthubutu ili kuhakikisha kwamba watu wake wote wa kabila la tai hakuna katika wao aliyeritadi au aliyetoka katika dini na ile sadaqa ambayo alikuwa akiileta kwa mtume sallallahu alaihi wasallam zaka za watu wake alikuwa ni yeye alikuwa kijanazo zaka za mali ya waislamu za kabila la tai zile zaka alikuwa kijanazo tai e, nani za kabila la tai alikuwa kijanazo uh, Adi bin Hatim radhiyallahu an yeye mwenyewe akijanazo kwa mtume alayhi salatu wasalam akimkabidhi bali katika sahih al-Bukhari katika sahih al-Bukhari tunasoma kwamba sadaka hiyo ilikuwa ni sadaka ya kwanza ambayo ilimfurahisha mtume sallallahu alaihi wasallam sadaka ya kwanza iliyomfurahisha mtume alayhi salatu wasalam ni sadaka ya kabila la tai katika sahih bukhari inasema inna awwala sadaqatin bayyadat wajha rasulillah sallallahu alayhi wasallam wa wujuha ashabihi sadaqatu tai'in jita bihi ila rasulillah sallallahu alaihi wasallam Umar bin Khattab amwambia Adi bin Hatim amwambia sadaqa ya kwanza zaka mali ya kwanza iliyokuja kubwa ambayo ilimfurahisha mtume sallallahu alaihi wasallam bayadat wajha an-nabiy yani afraha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam iliyomfurahisha mtume na iliyomtilia mtume furaha kubwa katika dini ya Uislamu na nguvu na na na kadhalika ili furahisha nyuso za sahaba tu rasulillah sallallahu rabbi wa salamuhu alayhi ni sadaqatu tayyib nani aliyokuja nayo jita bihi ila rasulillah sallallahu alayhi wasallam wewe adi bin hatim ulikuja nayo maneno haya umar bin khattab amwambia adi bin hatim baada ya ya ya yale yaliyotokea baada ya mtume kufariki kama tulivyotaja na watu walioritadi walioritadi baadhi yao na kadhalika wale waliokataa kutoa zaka au kuendelea kutoa zaka baada wafati rasulillah uh, adi bin hatim alisimama imara akawa ngangari kabisa na watu wake akawaambia mutakita katika uislamu mutathubutu katika uislamu na sio hivyo tu mtaendelea kutoa zaka ile mlikuwa kimpa mtume alayhi salatu wasalam sasa tunampelekea khalifa wake abubakar As-Siddiq radhiyallahu anhu akawa anazichukua akaja nazo alipokuja nazo siku ya kwanza baada wafati rasulullah sallallahu alaihi wasallam Umar bin Khattab akamwambia fi al-Bukhari Umar bin Khattab akamwambia Adi bin Hatim ya Adi aslamta idh kafaru umeslimu pindi watu walipokufuru wa aqbalta idh adbaru na wewe ulikuja baada ya watu walipokwenda walipoondoka na walipompa nyongo eh, walipoipa nyongo dini ya Uislamu na kumpa nyongo khalifa wa mtume sallallahu alayhi wasallam wa wafaita idghadaru na wewe ulitekeleza ahadi yako na ahadi yenu nyote watu wa tai pindi watu walipogeuka na walipoharibu ya yale maagano waliokuwa nayo na mtume sallallahu alaihi wasallam na uislamu maana walipoingia katika uislamu kuna maagano kuna wafa kuna ahadi walitoa kwamba watainusuru dini ya uislamu watatekeleza amri za Uislamu miongoni mwa amri hizo kutoa zaka alipofariki mtume alayhi salatu wasalam wakakataa kutoa zaka hadha ghadr au la hii ni ghadr kuvunja ahadi kwa hivyo Umar bin Khattab amwambia wa wafaita idh ghadaru wa arafta idh ankaru na wewe ukawa unajua ukweli uko wapi pindi watu walipokanusha ukweli Abu Bakar radhiallahu anhu alipokuwa khalifa haijamaanisha kwamba dini ishakufa wala haikumaanisha kuwa uislamu ushamalizika hakuna tena uislamu kwa kufa mtume alayhi salatu wasalam na na na haijamaanisha kwamba sheria za Allah subhanahu wa ta'ala itakuwa hazifanyi tena kazi kwa sababu mtume alayhi salatu wasalam alifariki abadan kwa ni ukweli na watu wakawa wanajua ukweli huu Allah subhanahu wa ta'ala ameyataja wazi wazi ndani ya Qur'ani akawabainishia waislamu ya kwamba mtume ni kiumbe mwanadamu ambaye ikifika siku yake ya kuondoka na yeye ataondoka innaka mayitun wa innahum mayitun wewe utakufa na hao pia kadhalika wote na wao watakufa wama ja'alna li basharin min qablika al-khuld afa imitta fahumul khalidun hatukujalia mja yoyote kabla yako ya rasulullah kwamba atabaki milele katika dunia hii sasa kwa hivyo hivi wewe ukifa wao watabaki milele baada yako hakuna atakayebaki milele baada yako kwa hivyo aya hizi na nyinginezo zote zinathibitisha kwamba ukweli unajulikana lakini kuna watu ambao waliokanusha kwa hivyo Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ardhah akambainishia kumwambia kumwambia Adi bin Hatim radhiyallahu anhu aslamta idh kafaru واقبلت اذ ادبروا ووفيت اذ غدروا وعرفت اذ انكروا رضي الله عنهم جميعا وارضاهم الله عز وجل wote awe radhi awe radhi nao baada ya hapo akaendelea kuishi huyo sahabi ambaye Allah subhanahu wa ta'ala alimwandikia kuishi muda umri mrefu Adi bin Hatim ni katika wale masahaba ambao walikuwa ni muammarin walikuwa na umri mrefu wanazuoni wa tarikh na sira wanasema aliishi umri wa miaka 120 kwa hivyo katika wale sahaba waliovuka umri wa miaka 100 akiwemo Anas bin Malik radhiyallahu anhu kadhalika mmoja wao ni Ali bin Adi bin Hatib radhiyallahu anhu arda na alisimama imara na makhalifa wote wa mtume sallallahu alaihi wasallam waliokuja na waliotaguliwa kwa sheria na walipewa bai'a wote alisimama nao imara wote kuanzia Abu Bakar Siddiq mpaka Umar bin Khattab mpaka Uthman bin Affan mpaka Ali bin Abi Talib radhiallahu anhu na nusuru na akapigana kwa kwa kwa kwa upande wao na katika kunusuru jina lao na kunusuru amri na hukumu waliokuja nayo na waliokuwa au utawala waliokuja nao wa khalifa wa mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam akafariki mji wa al-Kufa mwaka wa 68 mwaka wa 68 radhiallahu anhu arda na sahaba huyu Hadi bin Hatim alipokea jumla ya hadithi alizopokea kutoka kwa mtume ni hadithi 66 hadithi 66 ndizo hadithi alizozipokea Adi bin Hatim radhiallahu anhu na kufariki kwake alifariki mwaka 768 na alikufa akiwa na umri wa miaka 120 mji wa al-Kufa na kama tulivyotaja alishiriki katika zile maarik zote pamoja na mtume kuanzia mwaka wa saba na zile maarik zote za makhalifa pia alishiriki katika vita vya kupigana wale watu waliokuwa katika ridda mani zaka vita vya alqadisiyya ma'arakat asifin pamoja na ali bin abi talib na mengineo na mengineo yote alishiriki huyo sahabi ambaye alikuwa ni shujaa na alikuwa ni eh, sahabi ambaye maarufu katika Uislamu na alisimama imara katika imani yake hapa tunamaliza sera ya Adi bin Hatim radhiallahu anhu sasa tunaingia katika hadithi walakin wakati umemalizika kwa hivyo insha Allah taala hadithi tutaizungumza insha Allah katika hadithi katika halqa inayofika inayokuja Eh, tulidhani pengine hii tarjama itakuwa ni fupi lakini haikuwa fupi mashallah ilikuwa ilikuwa ni pana walilahi alhamd na <clears throat> na faida kubwa mbalimbali ndani yake eh, kama tulivyosikia na tulivyofaidika kwa hivyo nadhani labda hizi dakika mbili au tatu zilizosalia kulingana na hii saa iliyoko hapa mbele yangu inaniambia kama kuna dakika tatu hivi ikiwa sikokosea au nne tano haya anasema eh, muadhin wetu hapa zimebaki dakika tano eh, hizi dakika tano zilizobaki itakuwa ni vigumu kuzungumzia masala haya yaliyobakia katika hadithi maana imebaki katika hadithi sasa kuzungumza fiqh ya hadithi na faida fiqh na hadithi na faida na fiqh yake na hadithi ni moja imebaki moja lakini kidogo ina ina maelezo ndani yake pengine inahitajia wakati lakini kama mnapendelea tumalize tutamaliza ikiwa mnataka maswali dakika 5 tuchukue maswali lakini mkitaka tumalize hadith tunaweza kuleta kwa mukhtasari kwanza alafu kama kuna maelezo ya ziada tutakuja kuyazungumza inshallah taala darasa ijayo au pengine tuongeze dakika 5 ili tukamilishe hadithi hii ikhwan katika hizi dakika zilizobakia kwa haraka haraka naona sura zenu zinaniambia hamna maswali leo maana mngekuwa mna maswali angekuwa la khasi mashauri sasa nafikiri leo hamna maswali dakika zilizobakia ikhwan katika hadith hii hadith inatuelezea masala ya uchamungu katika viapo kwanza kabisa tuje katika kiapo kiapo kinaitwa katika lugha ya sheria al-yamin na wingi wake ni aiman yamin au aiman na hili tamko la yamin katika sheria lina matamko mengine mawili tamko lingine ni al-halif na tamko la tatu ni alqasam haya matamshi matatu yote maana yake ni moja kwa hivyo tunatamko la alyamin na tunatamko la halif na tunatamko la qasam na tamko ambalo limetumika zaidi ndani ya Qur'ani ni tamko la yamin ambalo limekuja kwa jamu katika Qur'ani aiman sasa hadithi hii kabla tujachambua maana yake tukiingia kidogo katika fiqhi ya hadithi ambayo ndio faida tunayoipata inabidi kwanza tuelezee kwa angalau kwa mukhtasari tuelezee na tufaidike kwamba uh, aiman au viapo kwanza katika sheria ni aina ngapi kisha ndipo tuje hapa tueleze hadithi inamaanisha nini na inatupa faida gani kwanza katika sheria viapo vinajulikana kwa wanazuoni wa fiqhi ni aina tatu viapo vinajulikana kwa wanazuoni na kwa fuqaha ni aina tatu aina ya kwanza cha kiapo kinajulikana kina kwa jina la al-yamin munaqida al-yaminu al-munaqida yamin ni muannath yamin ni muannath kwa hivyo ukitaja sifa inayoshikana na yamin daiman takunu muannatha kwa hivyo aina ya kwanza ya yamin ni al-yaminu al-munaqida ni yamini ambayo ina, inafanya kazi au yamini ambayo inafunga eh, inamfunga yule anayeleta yamini ile au anayetoa kiapo kile kinamfunga na yamini hii yamin ambayo ni munaqida inayofanya kazi au inayomfunga yule anayetaja yamini hii ni pale mtu anapotoa yamini juu ya jambo linalokuja mbele manake yamin munaqida ni lazima iwe ni ya jambo ambalo linakuja mbele sio jambo linalopita nyuma yamini munaqida kiapo ambacho kinafanya kazi kinamfunga yule anayeapa ni kiapo cha jambo ambalo linakuja mbele kwa hivyo ukisema wallahi la af'alanna wallahi na apa nitafanya jambo fulani hiyo ishakuwa yamin munaqida ukisema wallahi la af'alanna wallahi sifanyi jambo fulani au siende jambo si pale fulani au sifanye kitu fulani inakuwa kadhalika hiyo ni yamin munaqida ya jambo ambalo ni mustakbal <clears throat> tuache kwanza katika hukumu tutakuja baadaye tuje katika ki, uh, aina ya pili aina ya pili ya yamin <clears throat> inaitwa yaminul lagu yamin al au al-yamin al kiapo ambacho kinajulikana kwamba ni lagu cha upuzi kiapo cha upuzi ni kiapo kipi ni kiapo ambacho wanasema wanazuoni tajri ala lisan min ghairi qasdin liqailihi ni kiapo ambacho kinapita katika ulimi wa yule anayezungumza lakini hakusudii kuapa maana hii imekuja kwenye hadithi ya mtume sallallahu alaihi wasallam ambayo ni hadithi ya Aisha anasema katika hadithi hii ya bwana mtume alayhi salatu wasalam anasema yamin laghu ni ile yamini ambayo inapita katika ulimi wa mtu ni qaulu rajul fi baiti mtume anasema ni ile kauli ya mtu nyumbani kwake anaposema kalla wallahi wa bala wallah ni pale mtu anaposema nyumbani kwake kalla wallah bala wallahi yani ile kutumia wallahi wallahi wallahi lakini wewe ukosudi. kwa mfano unapozungumza na mtu akakuuliza jambo akakuuliza kitu akwambia vipi jana uliwahi kufanya ile mambo sasa kuna baadhi ya watu kabla hajajibu anakwambia wallahi afikiria jibu sasa wallahi kusema kweli maneno kama sasa yeye wakati akisema maneno haya hajui kama ameapa ametumia jina la Allah subhanahu wa ta'ala mpaka wewe ukimkumbusha sema nasikia lakini umeapa ah yeye mwenyewe atashtuka maana haku hakukusudia kwa hivyo kiapo ambacho kinapita katika ulimi bila ya kukusudia katika moyo kiapo hichi kinaitwa yaminu lahu maana haitoki katika moyo ni matamshi ambayo yamezoeleka katika ulimi wa watu kuna baadhi ya miji mingine ukienda kila tamko kila neno akamwambia wallahi la wallahi la wallahi sasa ile kila kitu ni wallahi wallahi wallahi lakini ile si aina ya tatu ya yamin inaitwa al-yamin al-ghamus al-yamin al-ghamus al-yamin al-ghamus au al-ghamus ni kiapo ambacho kina uh, kinakuja kuhusu mambo yaliyopita nyuma an yahlifa انسان على امر مضى kadhiban amidan wanazoni wanasema ni pale mtu anapoapa juu ya jambo ambalo limepita nyuma wakati akijua wakati anapoapa juu ya jambo ambalo nyuma lishapita liamin alghamus au ghamus hii tuelewe vizuri ikhwan ni kiapo cha mambo ambayo yamepita sio jambo ambalo linakuja tofauti ni na yamin ish amunaqida munaqida ni ya jambo ambalo linakuja mbele hii ni ya jambo ambalo limepita kule nyuma kwa hivyo mtu anaapa juu ya jambo ambalo limepita nyuma lakini ni mrongo na akijua kwamba ni urongo kwa hivyo kadhiban akiwa ni mrongo amidan tena kwa kusudi kwa mfano akikwambia sikufanya nimefanya kitu fulani au sikufanya kitu fulani wallahi au mathalan nimenunua bidhaa hii wallahi kwa bei fulani wallahi hii mimi nimenunua kwa bei fulani mimi nakuuzia ni ile basi tu sina faida wallahi sina faida hapa mimi eh hii itakuwa wewe kwa 1020 wallahi nainunua mimi karibu 30000 hii wallahi wallahi 1030 hii inaenda kauliza na ukipata chini ya 1030 mimi nitakupa bure wallahi hii chaona hapa kabisa na kumbe ni kiapo cha urongo sasa hii wanazuoni wanaita yamin al-ghamus au ghamus na imeitwa hivyo liannaha taghmisu sahibuha fi madha fi alithm kwa sababu inamtumbukiza yule mwenye kuapa kiapo hichi katika madhambi inamtumbukiza mwenye kuapa kiapo hichi katika adhab na katika nar jahannam in lam yatub ikiwa kutubia tumemaliza tuje katika hukumu hukumu ya kiapo hivi kwa haraka haraka hukumu ya kiapo cha amunaqida nini hukumu yake ikhwan hukumu yake wanasema wanazuoni yajibu fiha alwafa au yajibu fiha alibrar hukumu yake ni lazima utekeleze illa an takuna fi ma'siyah isipokuwa ikiwa ni kiapo cha maasi kwa hivyo ikiwa umeapa kwamba utafanya jambo fulani inakubidi lazima ufanye maana niamini ikiwa umeapa kwamba hufanyi kitu fulani inabidi lazima usifanye isipokuwa ikiwa ni maasiya au kile ulichowapa yani kile ulichowapa kwamba utafanya ni maasiya au kile ulichowapa kwamba ufanye ni wajibu tumeelewana hapa vizuri eh vipi kwa mfano ukasema wallahi msikiti ule mimi siingii tena kuswali mimi nitakuwa na swali nyumbani hadha yamin ni hadhi yamin hii ni kiapo hiki la shak munaqida au la منعقده لانها في المستقبل لكن هل هي في طاعه لا هي يمين في معصيه في يمين في مخالفه امر النبي صلى الله عليه وسلم hii ni yamin ya ambayo inakusudiwa kwa ukhalifu amri ya mtume alayhi salatu wasalam alipoambia waume wasali msikitini sasa wewe hapa kwamba huswali tena msikitini utaswali nyumbani sasa inabidi sasa uache kiapo hichi ufanye jambo ambalo ni la sawa ndio maana ya hadithi tulionayo katika darasa ya leo man halafa ala yaminin thumma ra'a thumma ra'a ايش لا قبل تقوى ثم راى مش sawa hadith lillahi atqa minha kisha akaona kwamba kuna kitu ambacho ni, ni ndani yake kuna ucha Mungu zaidi kuliko vile alivyo alivyoapa mfano wa kuapa kwamba hufanyi mathalan mtu ana watoto wake anawasimamia au mtoto wake mwanawe anamsimamia ambaye ni jukumu lake yeye kumsimamia au mkewe au mtu yote ambaye yuko chini ya nafaka yake chini ya usimamizi wake akaapa akasema wallahi madamu mimi amenifanyia hivi au madamu ameniambia hivi au amesema maneno haya basi kuanzia leo kama ataiona shilingi yangu wallahi wallahi tena na hapa yamin kuanzia leo si hataona tena yule bwana mimi shilingi na wewe tajib alayka nafaqa alayhi هذه هذه يمين في ايش في معصيه sasa mtume alayhi salatu wasalam anasema katika hii hadithi ukitoa ukiweka yamini juu ya jambo kisha ukaona kuna kitu kingine ambacho kina ucha Mungu zaidi ya vile ulivyosema ni lazima utoke katika ile yamin ufuate ile ambayo ina ucha Mungu ndipo anasema faliati attaqwa afuate ile iliyo na ucha Mungu tumeelewana hapa vizuri sio kwa hivyo yule anayeapa ya ikhwan ikiwa ni jambo la mubah mathalan umeapa mathalan hutopita pala fulani ni pale pa mubah si lazima umetoa kiapo wewe kwamba hutopita pala fulani au utafanya jambo fulani lakini hukufanya na ni jambo la mubah sasa ikiwa hukufanya hukutekeleza na ni jambo la mubah yajibu alayka madha al-ibrar ile kutofanya wanazuoni wanasema ni adamul wafa ambalo tamko la kisheria linatumika linaitwa al-hinth ukifanya hinth maana yake kutotekeleza fatajibu alayka madha al-kafara sasa unawajibika wewe kuleta kafara hii kafara inshallah tutaieleza katika darasa inayokuja kwa sababu wakati umemalizika lakini imetajwa ndani ya ndani ya Qur'an na yamin hukumu yake ndio hiyo hukumu ya yamin al lagh hukumu yake haina kafara na aya iko wazi inasema la yu'akhidhukum Allahu باللغو في ايمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الايمان نا الى يمين ya mwisho ambayo tumeitaja inayo ghamsi ndani yake hii ni yamin ambayo kwanza ni muharram na jambo la pili tajibu fiha at-tauba wal istighfar hii haina kafara ala al-qawl ar-rajih ambayo ni kauli ya jumhur ndani ya yamin hii haina kafara anawajibika yule ambaye analeta yamin aina hii ya ya jambo la urongo jambo ambalo limepita hakuna kafara hapa ndani yake kuna tauba na istighfar tauba na istighfar kwa sababu ni dhambi kubwa mtume alayhi salatu wasalam anasema katika sahihi bukhari al-kaba'ir katika madhambi makubwa al-ishraku billah wa uququl walidain wa qatlu an-nafs wal yamin al-ghamus katika madhambi makubwa ambayo yamewekwa sawia au sambamba na kama shirki na kuua na kuwatesa wazee wawili wazazi wawili kadhalika kiapo cha urongo cha mambo yaliyopita kadhalika katika madhambi makubwa kwa hivyo tajibu fi hadhi al-yamin at-tauba katika yamini kama hii inawajibu tauba sasa imebakia peke yake masala ya kafara tu yamin inshallah tutakuja kuelezea katika darasa iliyopita wa sallallahu alayhi wa wa sallam wa baraka ala nabiyina muhammad وآله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته